الهی یگانه نصرت عطا کن به قلوب مایان همت عطا کن سری مردان حق پایان مگردان به کفار دنیا ذلت روا کن الهی یگانه نصرت عطا کن به قلوب مایان همت عطا کن سری مردان حق پایان مگردان بکو کفار دنیا زلت روا کن به دنیا دستی خواهران زنجیر حرام است به غفلت خوابی ما هر دم روان است بدستی دستی خواهران زنجیر حرام است به غفلت خوابی ما هر دم روان است بگویم من به تو ای مرد مومین تماشای مایان جرمی کلان است بگویم من به تو ای مرد مومین تماشای مایان جرمی کلان است الهی یگانه نصرت عطا کن بقلوبي بیان همت عطاكم سري مردان حق ويان مگردان بكفاري دنيا زلت رواكم إلهي کن الهی عطاكم نصرت ميان همت عطاكم سري مردان حق ويان مگردان بكفاري دنيا زلت رواكم به دنیا زلت و افغان خون روان است فلسطین را ببین حالت همان است زیراق و افغان خون روان فلسطین را ببین حالت همان است بگویم من به تو ای مرد مومین تماشای مایان جرمی کلان است بگویم من به تو ای مرد مومین تماشای مایان جرمی کلان است الهی یگانه نصرت عطا کن به مایان همت عطا کن سری مردان حق پایان مگردان به کفاری دنیا زلت روا کن الهی یگانه نصرت عطا کن به قلوب مایان همت عطا کن سری مردان حق پایان مگردان و دنیا زلت روا کن دنیا زلت روا خدایا رحم خود همراهی ما کن که با وحدت جهان را جان ببخشیم خدایا رحم خود همراهی ما کن که با وحدت جهان را جان ببخشیم خدایا لطف خود همراهی ما کن با دنیا تحفه ایمان ببخشیم خدایا لطف خود همراهی ما کن و دنیا تحفهی ایمان ببخشیم الهی یگانه نصرت عطا کن به قلوب مایان همت عطا کن سری مردان حق پایان مگردان به کفاری دنیا زلت روا کن الهی یگانه نصرت عطا کن به قلوبی مایان همت عطا کن سری مردان حق پایان مگردان به کفار دنیا زلت روا کن به کفار دنیا زلت روا کن به کفار دنیا زلت روا